Është e premte, ja ku erdhi më në fund. Çuna goca shpresoj të jeni mirë dhe gati për të premten se të premteve ne. E djegim fare. E vërtetë. Po, do ta. Muzikën e zgjidhni ju. Po, muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222, kështu që nëse je duke dëgjuar tani në makinë dhe të shkon mendja tek një këngë, kërkoje. 069 20 70 222 Nëse ke dëshirë të përshëndesësh dikë me një këngë, mund ta bësh sot A, filluam edhe me përshëndetje Po, pse jo? Ba, nga këto Mund ketë dikush ditëlindje, për shembull, Apo po, po. mund të jetë dashuruar dikush, mm, tani rishtas mm, mm, mm. Mund të jetë, si, si? Si është, na trego pak, na trego Kush ra në dashuri i ri? Tani po rishtas. Kush është kjo rishtas? A në mba në bien në dashuri të gjithë njerëzit, Olta. Aha. Në, po, po. në këto momente, pak momente më parë, ose pak momente më pas. Thashë mos kishim ndonjë këtu afër. Jo, jo, jo unë po të them në përgjithësi. Në përgjithësi për zyrën tonë, në përgjithësi. Në përgjithësi. Përgjithësi, e, shikon, kur, eh, se thonë, eh, mm. kur bien, edhe ngrihen. Ta, po, normal. Eh, Kështu që është. Mund të ketë edhe pak muzikë shumë, nga këto. Nga këto kombinimet në YouTube i ke parasysh mm. uh, Love Making Music. Mm -hmm. Mund të jenë çifte të reja për shembull. Ne mund të ndryshojmë pak formatin, edhe zërat kështu. Ta bëjmë Love Love 100.4. Lionel Richie e diçka tjetër. Mm. Kështu që le të shohim se çfarë ngjet sot. Muzikën e zgjidhni ju. 069 20 70 222. Ule njëçik mikrofonin tim. Mikrofoni im s'është për një kështu. Është pak pa qejf. Ah, po si janë vezët. Po ose kur si janë vezët. Mm. E kështu. Okej. Okej. Jeni gati për të premten, domethënë. Gati. Fundjava është pranë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. 7:17 minuta tani në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM. Mirëmëngjes të gjithëve kudo që të jeni. Ne ju urojmë ditë fantastike. Është e premte muzikën e zgjidhni ju, prandaj mund na shkruani 069 20 70 222 është numri. Koha tani për Jerin të na frymëzojë me shprehjen që ka zgjedhur për sot e mandej t'ia japim fjalën Oltës për të na informuar mbi motin. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot vjen nga Oscar Wilde dhe është kjo. S'mund të dashuroni dikë për pamjen, për rrobat apo makinën e bukur. E dashuroni sepse ai këndon një këngë, të cilën vetëm ju mund ta dëgjoni. Aha. Dhe prandaj unë e lidha dhe çfar që mund të bëjnë mm. kërkesat muzikore. Aha. Sa kërkesat eh, muzikore. Paska lidhur më përpara se të na thoshte. Po mirë. Shkëlqyshëm ja një sqarim tani. Për eh, për të gjithë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Edhe një herë tjetër të lutem. Nuk mund të dashuroni dikë për pamjen, për rrobat apo makinën e bukur, e dashuroni sepse ai këndon një këngë të cilën vetëm ju mund ta dëgjoni. Po mirë, Oscar Wilde ka folur për makinat e bukura. Mm. Kur ka vdekur Oscar po, Wilde? Po, po. Se Oscar Wilde është i hershëm valla. Tani ti do të thua që kam futur dhe unë duart. Jo, jo. Nuk e di unë tani nga ke futur ti duart. Mos flasim për futje duarsh, ça ke? Thuaj ti. Në shpreh. Në klubin e mëngjesit. Po. E kam sjell unë në kohë. A ti e ke sjell? Po, ah, sepse është shumë e gjatë. Unë ah. dje po lexoja diçka nga mhm. Oscar Wilde, është shumë e gjatë. Ai ka thënë për kalin e bukur. Ndoshta. Por që unë e solla në ditët e sotme. E kuptova. Ah, okay. Okay. Okay. Ja thash edhe pra, këtë. Se thash, ç'ne? Oscar Wilde me Range Rover. Meqë është kështu. Si makinë jo, britanike po thosha. E, e kam sjellur në kohë. Okej, okay, mirë, faleminderit ti. Të lutem. Atëherë, kemi tani Oltën me motin. Olta! Yes, këtu jam. Ua, mos bërtit mo burrë më zgjove. 12 gradë është në këtë moment, 19 do jetë maksimalja dhe sot vetëm vranësira do kemi, nuk parashikohet të bjerë shi. Ah, faleminderit Olta. Po, fundjava Olta. Për nesër pra. Të shtunën shanset për shi janë vetëm 25%, oh, që do thotë. 1 në 4. Po. Ndërkohë të dielën me 99% kemi shi. E sigurt do të. E sigurt. Po e hëna pastaj? Edhe hëna deri nga e mërkura me shi vjen. Okej. Okay. Faleminderit Olta. E mirë, mbërritën shirat. Mbërritën. Pastaj do hapet përsëri, është fundjava tjetër. Do shijohet. Sepse dielli do të dalë përsëri, ë doli në kohën e Noeut. Ë dielli përsëri. Do vijë një pëllumb me një gjethe me një gjethe ulliri në në sqep e tjerë e tjerë. Kështu që faleminderit Olta. Okej, okay, ja ku dëgjuat miq të dashur, është uh, një ditë e bukur sot, por nesër fillon edhe ndoshta ndoshta vjen edhe laget pak nga fundjava. Ëm um, mirë, muzikë tani në klubin e mëngjesit, kjo është nga Felix Jaehn. Ka shkronja J A E H. Ora është 7:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Mm -hmm. Ndërkohë, jemi gati për anagramën e ditës sot. Oh yes, jeri, yes. Anagrama në klubin e mëngjesit. Po vizaton zemrat mm -hmm. Po. Flasim për dashurinë. Flasim për dashurinë sot në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Meqë e nisëm herët. Ehm, um, imagjinoni një vajzë tironse. Tam. Po kshu nga këto tironse të vjetër, me carac në shpi, domethënë. Mhm. Mm që bie në dashuri me një çun lagje aty. Tam. Me një që e ka emrin Tasim. Mhm. Mm Edhe e pyet e pyet e pyet moma. I thotë Në mënyrë që të formoni një fjalë e cila ka kuptim në gjuhën shqipe, D U I T A S I M, nuk janë shumë gërma. Keni zanore sa të duash atje për të punuar. E për të ngatruar. Mhm. Mm Du i Tasim. Më del A-ja tepër. Vëre nga fundi. Kujdes. Mhm. Mm 069 20 70 222 Holta thotë një orë për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë. Një orë. Po. Mhm. Kujdes. Um, ndërkohë le të bëjmë edhe një pyetje para se të shkojmë tek muzika. Se muzikën sot e zgjidhni ju, prandaj uh, vijoni na shkruani 069 20 70 222. Mund të vini edhe në faqen tonë në Facebook, ajo është facebook.com fraksion në klubin e mëngjesit. facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Mm. Mund na shkruani atje. Do vendosim një status në një moment apo dy. Moment uh, ku shkruhet status ku shkruhet muzikën e zgjidhni ju. Por uh, deri atëherë Ju mund të përgjigjeni edhe për këtë pyetje që po bëj tani nga aktualiteti. Mm -hmm. Ministri i ri një javësh tanimë i drejtësisë, zoti Ah, se më mund të. Ylli Manjani. Okej. Okay. Ë uh, ka është shprehur dje meqë kjo është nga aktualiteti i freskët. Ka qenë dje tek uh, Top Story e Sokol Ballës. Dhe ka thënë që nuk është kjo kafshë e Ilir Metës në qeveri. Oh. Domethënë kafshë. Kjo qenie, ë, e ka domethënë nuk jam si me thënë si ta them unë. Pula e Ilirit. Nuk jam pula e Ilir Metës në qeveri. Mhm, mm okay. Po kjo s'do të kishte kuptim. Është diçka tjetër. Është diçka tjetër. Ai është shprehur ndryshe, domethënë ka përdorur një një emër të një krijese, jo njeriu, tam, për të thënë që nuk jam ky i Ilir Metës në qeveri. Mhm. Mm Okej. Çfarë? Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Çfarë mendoni se mund të ketë thënë? Okej. Okay. Ha, çfarë mendoni se mund të ketë thënë? Ah, oh, çfarë mendojmë ne? Se mos e kam idenë se çfarë ka thënë. Çfarë mund të jetë kafsha e tij? Kafsha, shpendi, butaku, Rrëshqanori Ndonjë ide? S'po na vete mendja fare. Kam frikë se mos e them, por nuk i kam parë lajmet. Hë një herë kot, futja. Po e the. Provoje një. Kavie. Nuk jam kavie ai, jo, jo. Jo, jo s'ka si të jetë kavie Holta. Rachel Platten vjen me Stand by You tani në klubin e mëngjesit. Kjo bjonde simpatike. No i eri. Jo ka kuptim. A ka kuptim, a? Jo, unë deri që parë që pa e ditur fjalën, po mendoja ç'lidhje kishin zemrat. Por në fund të fundit, ç'lidhje ka zemra. Në fund të fundit me, me fjalën ka lidhje. Po, ka lidhje. Mm. Sigurisht që ka. Po. Anagrama për ditën e sotme për ju që sapo na bashkoni dhe mirë se keni ardhur në program është Du i Tasim. D U I Tasim. Është një vajzë re tironse që i thot nonës se ka ran dashuri, ka ran dashni, duhet me thon. Me Tasim. Me i çun që e ka emrin Tasim. Dhe thot du i Tasim. Mhm. Mm Kujdes. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Edhe për uh, kërkesat tuaja muzikore sot në Klubin e Mëngjesit. Kështu mi goca. Kështu. A po zi vëza. Ne më vëse se ka këtu, jam nuk nuk e di se ndonjëherë ja jep kjo. Me shefin e vet. Po shikon gazetën Shqip që është bërë vogël. Si është vogël? U ka hyrë në ujë. Është bërë vogël. Është bërë në formatin e Është bërë në formatin e gazetave të tjera. Po. po, ka qenë më e madhe. Tani Po, po, po më çdo mbledh bukur unë. Më të madh nga të gjithë gazetën e ka Çili. E thash po. Ha. Marr, marr. Jo merr, ç'a merr? Ç'a ç'a bën? Bën bukë me vete, kam patalli, se shpiti shumë interesante kjo. Ka njerëz, për shembull, njoh njerëz që që um, kanë para, kanë punë shumë të mira. Unë nuk është se ua di se sa para kanë, po, po nga sa duket, vishen po. mirë, mbahen mirë. Dhe di që janë në pozicione korporative madje mm -hmm. që marrin bukën me vete. Po. Dhe jo për uh, të kursyer, nuk mendoj se është ky qëllimi, por po, në mënyrë që ta dinë se çfarë hanë, edhe mm -hmm. hapin atë atë plastikën kështu dhe kanë uh, brokoli të zjera me avull apo diçka e tillë, kanë një gjoks pule, në një karrotë. Po, nga mm. këto pra, nga këto kështu. Po, pra, ushqimi i shëndetshëm. Sallatë dhe edhe e lidhin rripin tek brima e fundit. Se janë janë kështu domethënë. Nga nga këto. Kështu që mos uh, mos bëj jo, çudi që të kesh bukë me vete. Nuk është turp. Ëh, kështu e marrin bukën edhe në Amerikë. Ka plot që marrin bukë po me vete. Po thjesht që s'kemi kohë ta bëjmë mëngjes edhe. Gjithsesi. Ti, më mirë, ka të paktën një punë. Gati gazeta si lexon, të paktën. Ne 3 orë punojmë gjithsesi. 3 orë punojmë. Për 3 orë nuk na hahet. Mm. Ej, e gjetën se çfarë ka thënë Ylli Manjani? Po nuk jam skifteri, më kanë. Nuk jam skifteri, ka thënë. Është e vërtetë. Kakao, kakao. Nuk jam skifter i Ilir Metës. Nuk jam skifteri. Po, kështu thotë, ja pra po lexoj. Ministri i ri i Drejtësisë flet në Top Story. E kam meqë kam Shqipin e po, vogël. Skifteri një herë. Manjani, nuk jam skifteri i Metës në qeverinë e Ramës. Ky është titulli uh -huh. në gazetë. Uh -huh. Pra skifteri i Metës në kuptimin i dërguar i Po nuk është dash pozitiv. Skifteri. Po. Po mendoj pra, unë tash mund të thuash, po ja nuk jam pëllumbi. Ç'të thuash, harabeli i Ilir Metës në Ministri i ri i Drejtësisë Ylli Manjani ka larguar zërat se ai është skifter. Thotë këtu. I Ilir Metës në qeverinë Rama. Në një intervistë për Top Story para gazetarit Sokol Balla, para. Mhm. Imagjino ti ishte prapa gazetarit Sokol Balla. Para gazetarit Sokol Balla, ministri tha se ndihet i nderuar që është pjesë e kësaj qeverie, ndërsa i është mirënjohës krahas Metës edhe edhe edhe Vion, Vion edhe Vion. Një sekond, se pa është një fotografi të Drita Mbyrt, po s'mund të jetë Kush e di ç'ka thënë? Kush e di ç'ka thënë? Edhe kujt? Kujt tjetër? Po Ramës besoj. Ëh. Apo jo. Edhe kryeministrit Rama, po. bravo Jeri. Duke përdorur logjikën. Kështu që janë janë rregulluar gjëra se se ë, javën e kaluar ë, në Top Story Sokol Balla kishte një kolazh ose një montazh të gjërave që Ylli Manjani ka thënë ndër vite. Ëh Mhm. dhe sa gjëra kanë qenë të pakëndshme. E ke parasysh ë për kryeministrin më përpara, e, po kështu tash ky- siç është kjo punë në Shqipëri domethënë. Ne themi, e tërheqim, e themi prapë. S'ka problem. Të shohim gjithsesi. Ai mund të thotë s'keni parë gjë akoma. Po, po, mund të ndryshojë gjërat e bëmë. Po, dy muaj më vonë e them prapë. S'ka problem. Ëh, gjithsesi, e vërtetë, e ka gjetur Arditi dhe fiton dy bileta për në Cineplex. I lumtë Arditit, dy bileta për në Cineplex për Arditin. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Këtë orën e parë ne duam t'ju Ta heqim këtë lojën e aktualitetit, mos merremi më mbas orës 8, merremi me gjëra tona. Jo se aktualiteti s'na përket. Po. Në një farë forme. Atëherë, ëm um, Partia Demokratike? Mhm. Mm Partia Socialiste, dy partitë më të mëdha në vend që kanë qenë duke debatuar për uh, procesin e dekriminalizimit, më në fund kanë rënë në një lloj kompromisi ende të paqartë e të paravijëzuar plotësisht në lidhje me këtë çështje. Me cilën çështje? Me cilën çështje? 069 20 70 222 069 20 70 222 069 20 70 222. Pas njëmbëdhjetë muajsh debatime e diskutime po afrohet një lloj konsensusi në lidhje me dekriminalizimin dhe është rënë dakord mbi këtë çështje mm -hmm, cila? Dakord Boyzone Every day I love you. Është titulli i kësaj kënge. 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë komunikimet me SMS për lojrat, quizet dhe këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes. Ja ku vijnë Boyzone. I don't know but I believe Po këndon kjo kosa? Ja, po shaj me sa duket. Ai ai ai. Na na na, kjo do të jetë për ty Jeri. Ua, faleminderit. Apo e kanë kërkuar këtë? Kush e ka kërkuar këtë sot? personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, ora është tani 7.27 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me... Jerin, mirëmëngjes Jerin, po Adin nuk dëgjoj Kemi Adin, kemi Oltën edhe Lorin Mëngjes, mirëmëngjes Çdo mëngjes këtu um, mm, mm, mm, Atëherë D-U-I Dui Tasim është anagrama Dui Tasim Kujdes juve që sapo na bashkoheni Dui Tasim D-U-I T-A-S-I-M 069 20 70 222 Po shoh diçka që është është bërë shumë popullore në Facebook. Uh, por jo vetëm, në YouTube mbi të gjitha mm. Dhe siç po lexoja I pari uh, është, një, është një Ka dalë një modë Jeri Çfarë është kjo? Moda është të Moda trembësh e fundit. të trembësh macet me kastravec. Ë? Nuk e di nëse e keni parë këtë. E keni parë këto? Jo. jo. Të jo. trembësh macet me kastravec është Wow. Është diçka që, domethënë, këtë po thosha, video e parë e, e tmerrimit të macave me kastravec ka dalë në muajin korrik. Dhe pas saj uh, janë vendosur shumë video tjera. Por macja, siç tregon National Geographic, uh, kjo është kjo është një ide e keqe thonë ata. Normal sepse që macja që nga tmerrohet nëse vendos një kastravec mbrapa maces, mm -hmm. kur ajo nuk e ka mendjen, pa. Po. dhe macja pastaj kthehet dhe shikon Macja tmerrohet. Wow. Macja trembet me vërtet wow. shumë nga kastraveci dhe hidhet përpjetë. Është një reagim shumë i fortë që paska dhe um, kjo siç shpjegojnë ekspertët është nuk i bën mirë maces. Është është e frikshme për të dhe mund të shkaktojë shumë stres. Dhe nuk dihet ekzaktësisht se pse macja është e tmerruar nga kastraveci, por ekspertët po thonë që uh, nuk duhet bërë. Trupi, mm. shikoje si është edhe kjo. E tmerrshme. Provoje Jeri në shpi. Je, falem jo, nderit. Jo, ata thonë mos e bëni, sepse i shkaktoni maces stres dhe macja mund të vritet. Macja hidhet përpjetë në mënyrë të tmerrshme, siç po e shikoni në këto videot këtu, në momentin që, që shikon kastravecin prapa saj. Trembet shumë. Uh, kjo sepse nuk e di se çfarë është, si objekt, është uh, diçka e panjohur për të, mm -hmm. dhe tjetra, thonë ata, uh, ashtu si truri i shumë gjitarve tjerë, dhe truri i maces, është si thua ka atë tendencën për t'u trembur nga gjërat që mund të duken si gjarpër. Siç ne kemi frikë nga gjarpri, oh, ah, okay. edhe macet kanë kanë frikë nga gjarpri. Kështu që në momentin që macja shikon kastravecin, të cilin ti ia ke vendosur me ngadalë mbrapa, kur ata mm. s'e kanë mm. pasur mendjen dhe ajo kthehet, atëherë macja uh, terrorizohet. terrorizohet edhe trembet me të vërtetë shumë. Ëm mhm. ehm, kjo është domethënë kjo është njëra nga gjërat që do të thosha sot, por këta zotërinjtë nga National Geographic po thonë mos ua bëni këtë maceve tuaja sepse është me të vërtetë. Sepse ato kalojnë depresion pastaj, ka probleme. Po pra, po. nëse e bëjnë këtë domethënë është nuk është gjë. Kështu që nëse i doni kafshët tuaja dhe nëse i bëni për për të qeshur, thonë ata, Kujdes, se nuk është nuk është mirë, nuk është njerëzore. Shikoji për shembull se si reagojnë këto dy macet. Ë uh, njëra në krahun e majtë ka i ka ngjitur zotëria një kastravec mu mbrapa bishtit. Ajo ndërkohë macet janë të dyja duke ngrënë. Mm -hmm. Tani macja që e shikon kastravecin papritmas, befasisht është ajo që që trembet. Kjo. Macja e bardhë me të zezë. Kurse mm. macja tjetër që e shikon përballë, nuk është se, domethënë nëse macja e shikon përballë, nuk është se tmerrohet me këtë. Po, po, po. Është ajo befasia. Mm. Po. Me pa trupin vetë që nuk e sheh në momentin e parë. Ndoshta mendon se sikur i ka ardhur një, sikur ka ardhur një një gjarpër pranë apo apo diçka e tillë. Te ide ka, mm. do të mendon i ngjason me gjarpër. Por reagimi është shumë i fortë, edhe macja është shumë kurioze se Se çfarë është kastraveci. Po paska plasur kjo. Me qindra dhe qindra video të maceve dhe kastravecëve në në YouTube. Kështu që. Jepi Eri. Jo, jo, jo, nuk e bëm rëndë një herë. Jeri është dashuruar me macet, nuk po shohim mirë si reagon bebeka. Si po reagon bebeka? Do të thotë ato lloj probleme. Macet dhe bebeka, si mendon ti? I thotë bebeka. Na jepi kaçe? Macet tremben shumë kollaj, Olta. S'e di. Po. Macet ja nga nga lloj lloj gjëra. Nga është shumë gjëra, kështu që s'e di. S'kam pse e bëj këtë pjesë domethënë. Ti s'e ke idenë se si është shtëpia e Jerit natën. Jeri po është trembur vetë. Macet të trembura. Çu kanë nata? Problemi është gjatë vitit të ri me ato Blendi kur uh, ka shumë fishekzjarre dhe nuk e kuptojnë se çfarë janë, është një tmerr i vërtetë për to. Ato. Kështu që unë i kam parë po, pra. se çfarë nuk pëlqen, imagjino dhe të shkosh këtë gjë tjetër pastaj. Sikur kuriozohet dhe do që ta ta marr vesh ti. Edhe zgjat këmbën nga një çikë. E tmerrshme Verifikon a lëviz apo jo Po Oj, ka plas moda e kësaj Moda e maceve të trembura me kastra Po kush është ky që ka menduar njëherë po. Unë, vras mendjen, ai që e ka bërë i pari Si si si të vajti mendja. Si thotë ai, shikoj, po të marr një kastravec. Ai ora se i ka qëlluar rastësisht edhe atje dhe ka vënë re se. Po. Kjo është trembur dhe më pas e ka provuar. Ne dua të di edhe një gjë tjetër pastaj, a funksionon me karrotë për shembull? Po t'i vësh maces karrotë apo t'i vësh Besoj se po. Ekspertët thonë këtë që kastraveci është një gjë që macja nuk është se e ka parë shpesh. Domethënë është një gjë e panjohur. Në qoftë se i lë një send që macja e ka parë shpesh nga mbrapa, mm, po them topin e vet, po. një lodër a diçka të shtëpisë, domethënë kështu, me të cilin ajo është familjarizuar, nuk është se do i bëjë përshtypje. Por kastraveci është një gjë që ndoshta s'e ka parë ndonjëherë, s'e ka fiksuar. Mm. Edhe thotë, "Çfarë djallin është kjo?" Dhe i thotë, "Çe merr dhe fakti që madje i vjen kastraveci afër nga mbrapa, duket sikur po e sikur po e sulmon." Mhm. Kështu kështu. Ej, zgjidhni muzikën 069 20 70 222 069 20 70 222. Mbi cilën çështje kanë rënë dakord ë eh, PD-ja dhe PS-ja? uh, sot dhe po shikoja që ishte një deputeti Taulant Balla. Mm. I ka folur uh, i ka folur një deputeti tjetër duke i thënë hajde ulu këtu lëri llafet, oh, që është i partisë së oh. tij në fakt. Mhm. Mm Edhe çështja paskësh qenë në lidhje me me votimin, ë uh, ky zotria tjetër është ngritur për t'ikur në një moment të caktuar. Dhe i ka thënë ku ka ku shkon ti pa pa votuar. Ky mhm. tjetri, mm -hmm. siç raporton uh, Mapo, i ka thënë që po Kemi 30 minuta që presim për të votuar. Kam punë të tjera. Mhm. Mm e thotë, ku ka punë më të rëndësishme, i thotë Balla, Balla, se sa për deputetin, se sa mm -hmm. votojnë në kuvend. Po. Mm. Mirë ka thënë. Po ka qenë kjo, uh, ulu këtu e lëri lëri llafet që mm. ka bërë përshtypje. Pyetja është kujt i është drejtuar? Taulant Balla mm -hmm. me ulu aty ti lëri llafet. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. Only Time është një këngë nga Enya që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit, kërkesë muzikore sot siç janë të gjitha. 0692070222 ju mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni Mirëmëngjesi. Çfarë bëhet? Mirë. Është koha tani për të dëgjuar këtë zërin e përgjumur. Miq të dashur të japim edhe fituesin e anagramës. Sapo Olta ta ketë gati, Olta kur ta kesh gati ngri dorën. A do më japësh vetëm pak sekonda ako Blen? Oh, patjetër, sa të duash. Ka një problem te tek traktori i vogël. Traktori. S'ka gjë se e marr unë fjalën. Ja, po, jepi jepi zonja traktoreshë. Koço, Koço Kokëdhimës ka thënë Marseli 980 mbaron numri, mm -hmm. fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe Shara Radio replika. Mm -hmm. Mm -hmm. Dhe Shara Radio është stadiumi. Anagrama. Më fal, anagrama. Wow. Ti ri, e paske mendjen te Shara Radio po. duket. Aha. Dhe është Amarda fituese një orë nga Premium Watches 411 mbaron numri. Bravo. Amarda, ta gëzosh. Amarda ke fituar një orë nga Premium Watches. Dyqani Premium Watches ndodhet vetëm disa metra më tutje, librit universitar në drejtimin e sheshit Wilson, në të njëjtin mm. krah të rrugës. Miq të dashur, atje gjeni ora nga më të ndryshmet për çdo rast. Kështu që ë uh, kur të keni ndërmend që të bëni një dhuratë, ta keni nga unë, shkoni shikoni tek Premium Watches. Faleminderit për mbështetjen, edhe Amarda ta gëzojë orën e vet. Ëm ehm, um, ndërkohë Gentit nga Tirana i kemi zgjatur jetën. Gentit nga Tirana. Po jeni fantastik, oh, na shoqëroni çdo mëngjes për në punë dhe na zgjasni jetën me të qeshurat. Wow. Wow. Ja, ora, ne. Shiko, shiko, paskemi bërë një punë të mirë në jetë. Ne nuk e se nuk dua ta, ta ekzagjerojmë tani sikur ça po bëjmë ne këtu, në klubin e mëngjesit. Një emision i thjesht radioje është, po le ta pranojmë. Edhe këtë e kemi si efekt. Do të thotë që zgjasim jetën e njerëzve, mund ta them. Mund ta them. Madje këtë qëllim kemi, po, Xhano. Ëh. Në fund tani tani na duhen na duhen tre bukë dhe pesë peshq që t'i ushqejmë t'i ushqejmë të gjithë. Ë? Tam. Si është ajo? T'i t'i shumojmë peshqit dhe bukën për për nuk po them tash sikur çfarë po bëjmë ne këtu. Po mund edhe t'i ushqejmë. Domethënë mund të bëjmë ca mrekullira kështu. Ëm. Jeri, jeri, jeri shëron me çare fjalë Me çare, me çare fjalë Jeri, mund të, mund të bësh një kështu Mjekësia popullore Gjithë që janë me, me virus tani Në këtë moment që të dëgjojnë në radio Gjithkush janë me grip me kështu që t'i heqin gripin Duhet t'ia heqësh vetes Hiqe, po, po, po, po doktori veten nuk e shëron Zakonisht, shëron të tjerët Kush Kush punoi e nuk gaboi? E. Kush punoi e nuk gaboi? Shiko të mos ngjallesh në një nga ata. Të vdekur atë. si la, kjo, kjo. Olta, olta. Efekti Lazar. Rat. Jo, jo Lazar. Lazar ato. Jo. Lazar. Kur të duash blend zërin e kemi gati. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Okay. Po shikoj diçka, ëm um, që kanë uh, zbuluar shkencëtarët. Mhm. Të cilët në fakt kanë punuar tek kanë punuar tek minjtë Por uh, kanë zbuluar se shija, shija, tam, po. nuk është asgjë tjetër përveçse një iluzion. Po thonë ata po. tani. Po. Ë uh, janë disa sigurisht që ka qeliza në gjuhën e njeriut, të cilat janë apo apo si thua gjëndra, mm -hmm. të cilat janë të specializuara për të dalluar të ëmblën, të thartën, të kripurën, mm -hmm. umamin gjithashtu, që është kjo shija e re. uh, për të cilën flitet, të hidhurën, por, por ka gjithashtu është zbuluar qeliza në tru, të cilat janë përgjegjëse për t'i kuptuar këto shije. Nëse nuk do të hmm. ishin këto, atëherë ne nuk do. Do qeliza në mhm. trurin e njeriut, atëherë ne nuk do të kuptonim ndryshimin e një shijeje nga një shije tjetër. Mm -hmm. As të kripurën, as të thartën, as të hidhurën, edhe asgjë tjetër. Ëm, ehm, um, ata po thonë që në fakt shija është në tru. nuk është tek produkti që ti ha, është ashtu si ti e percepton. Ai ëm dhe çka kanë bërë? Kanë kanë ngacmuar tek këta minjtë e laboratorit pikërisht këto qeliza në tru. Dhe dhe i kanë dhënë uh, minjve mm -hmm. gjëra që miu zakonisht nuk i ha, nuk i preferon. Ta. Po. Por duke ngacmuar këto qeliza, të cilat e bënin të dukej si diçka e kripur për shembull. Mhm. Mm Apo si dhe miu e ka ngrënë. Edhe edhe kur kanë qenë gjëra pa shije fare. I kanë ngrënë madje me shumë gusto, sepse i kanë pëlqyer. Për ta shpjeguar, Charles Zucker, um, i cili është udhëheqësi i këtij kërkimi që është është kryer edhe botuar në ditarin Nature meqë ra fjala, mm -hmm. uh, edhe Washington Post ka një artikull për këtë. Thotë, duhet ju për t'ju shpjeguar, thotë ai, Imagjinoni një piano dhe tastet e pianos. Tam. Ti shtyp një tast dhe dëgjon një notë. Por nuk ka rëndësi nëse e shtyp me gisht apo e shtyp me shkop apo e shtyp me bryl apo e shtyp me këmbë. Mm. Po e shtype këtë tast do dëgjohet ajo notë. Në të njëjtën mënyrë, nuk ka rëndësi nëse ha këtë apo atë apo atë, por aq kohë sa ti arrin të ngacmosh qelizën e duhur në tru, ti do ndjesh Atë notë, ti do ndjesh atë shije. Pavarësisht se me çfarë e ke e ke shtypur tastin e pianos. Mm -hmm. Në këtë në këtë kuptim. Kështu që tashi thoni për ça ça ndryshon kjo? Asgjë. Absolutisht asgjë. Nuk ndryshon asgjë. Djathi prap. Djathi do mbetet. Po. Edhe ne si shqiptarë që jemi. Po njësoj. Normal. Po. Po njësoj. Ëm uh, ka vende në botë për shembull si Amerika ku djathi i bardhë është djathi i bardhë. Dhe nga që ata nuk e se djathi i bardhë është djathi i bardhë, po ka djathë mirë, ka djathë keq, ka po, djathë shumë të mirë, ka. Po, do ta do ta provosh, jo, po është shija për shembull, mm -hmm. si e mhm. do ti djathin, e dua shumë të kripur, e dua kështu, e dua ashtu. Mhm. Mm e vërtet. Se ne jemi ekspertë të asaj. Po. Po. Po. Jo, po, këtë po e kam menduar herë tjetër se Dikush për shembull që djathin e bardhë ka si diçka të largët, thonë, e han ku di unë ballkanësit, shqiptarët e tjerë. Edhe nuk është se e dallojnë dot, atyre u duket njësoj. Po këtu, unë për shembull, tam, po s'gjeta djath, po po më bleve djathin e gabuar. Mhm. Më shkoi një muaj pa ngrënë djath, derisa të mbarojë ai djathi. Normal. Ose do myket e do hidhet, se ndryshe e dua ashtu siç e dua. Dhe po dua të mirë. Si e do? Po se di unë se si ta shpjegojmë shijen e po, djathit. A është me të provuar është? Djathin o e merr o s'e merr në fakt. Po pra. E do të ta marrësh të mirë se. Po të mirë pra. Tashi ha ti nga ai djathi që është ai djathi i butë, ai danezi ça i ah, thonë ti. A pra, djathi është ai. Po se marr fare. Po pra, as unë s'e marr, për çfarë marr? Ç'ta bëjmë atë? Kthehemi tani tek zëri i përgjumur, kujdes. Mhm. Do të dëgjojmë këtë zë, do të dëgjojmë se kujt i përket, miq të dashur, kujt i përket ky zë. Kënaqësi që të kemi këtu. Edhe uh, po jua filloj ta tregoj se si se si ndodhi kjo. Ë uh, një javë më parë isha në Panair dhe ndërsa po uh, lëvizja mes librave atje, uh, më bie në sy ky libër uh, nga Andrea Camilleri, Një të shtunë me miqtë. E më tërhoqi kopertina, më tërhoqi titulli, thashë një të shtunë me miqtë. Kujt kujt nuk i pëlqen një e shtunë me miqtë? Pam. Ke pra, organizojmë një herë këto mm. shtunat me miqtë. Çfarë mund të ndodhë atje? Ëm um, Dhe dhe pashë që kishte edhe disa vepra tjera. Me thënë të drejtën, unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë për as s'kisha dëgjuar ndonjëherë për Andrea Camillerin. Nuk është turp, as unë s'kisha. As unë s'kisha dëgjuar, po. E megjithatë, megjithatë del se Xhaja, nëse mund ta thërras kështu me përgëdheli, është 90 vjeç. Ka mbushur 90 vjet në 6 shtator. Sepse Andrea Camilleri ka lindur në Porto Empedocle në 1925. Po, në 1925-ën Ai jeton në Romë uh, tani dhe ka qenë uh, ka qenë një uh, regjisor teatri dhe regjisor në Rai, në televizion për shumë vjet, dy ah. karriera shumë suksesshme, derisa në vitin 1978, kur me pak llogari i bie që të ketë qenë 53 vjeç, Andrea Camilleri boton romanin e tij të parë, Ecuria e gjërave. Mhm. Mm 53 vjeç, romanin e tij të parë. Dhe që atej e mbrapa bëhet një nga shkrimtarët më të njohur. Se që brenda tij ka qenë fjetur një shkrimtar. Mm. Në Itali, po dhe shumë i shitur sot. Më mirë vonë se sa kurrë. Tani bashkë me Kimin ne lexuam dy libra nga Camilleri këtë javë. Njëri është një të shtunë me miqtë, tjetri është Gruaja e bankierit. Për për pasur një sens më të plotë të një autori meqë nuk e kishim lexuar. Fjalën e ke ti. Ëh, në fakt më më kujtoi duke lexuar Gruaja e bankierit. me atë lloj ftohtësie, me atë lloj indiference gati, domethënë, duke për t'i thënë gjërat, ato gjëra të cilat ne ndonjëherë në jetën tonë të përditshme matemi shumë për t'i thënë. Lehtësia dhe thjeshtësia dhe indiferenca e thënies së tyre, atyre gjërave që na dridhen ndonjëherë vetëm kur i mendojmë. Mhm. Mm më kujtoi indiferentët e Moravias. normalisht që është një, një vepër krejt tjetër, por e, e kisha këtë pak a shumë atë ndjesinë mm -hmm. indiferentëve të Moravias për të perceptuar ca ngjarje që uh, ai i ka thënë, i ka thënë përmes një stili të tij që siç me sa duket të qenit një skenarist te Rai Uno dhe marrja me teatrin, madje me teatrin absurd. Ëh, ia ka thjeshtuar gjërat. Mm -hmm. Dhe unë mendoj që kur kur ka ardhur tek tek romani, ka ardhur si pasojë e një përvoje shumë shumë të mirë domethënë. Regjizoriale. Ai mm -hmm. ai edhe aty e ka. Sidomos si, te një të shtunë me miqtë për shembull të dy të dy teatrin në Po aty është më e theksuar. Se finalizohet në një skenë në fund. Aty është më e theksuar e, e varur totalisht nga domethënë nga nga debati, nga dialogu me një shtunë duket sikur është thjesht në një skenë ku vendosen dhe ku diskutojnë domethënë mm -hmm. dhe ku në mënyrë të qartë tregon që njeriu dhe e shkuara e tij bashkëjetojnë kaq shumë dhe e, e kanë e kapin njëri-tjetrin në në në pika të ndryshme dhe është një betejë e përhershme që varet është me fat ai që arrin ta ta mposhtë mm -hmm. atë mhm. brenda vetes mm -hmm. atë që nuk ka shkuar mirë atë që ka trashëguar domethënë nga historitë e fëmijërisë së tij, nga nga nga dhuna që mund të ketë pasur, nga një histori tragjike, nga divorcet dhe dhe vjen pikërisht e ndërlidh këtë të shkuar me me të tashmen. Si thua, ne jemi duke debatuar për sigurimin e produkti i të shkuarave tona në një farë mënyrë. Megjithatë, tek sepse kjo është kjo është e bukura e këtij, çfarë më pëlqeu mua tek libri. Nis me gjashtë histori paralele të gjashtë fëmijëve të vegjël që pësojnë gjashtë trauma të natyrave të ndryshme, nga abuzimi seksual, tek vdekja e një prindi, te ndarja e prindërve, tek vdekja e e e një motre apo vllai, domethënë gjëra që këta kanë qenë shumë të vegjël. Dhe pastaj, këta janë personazhet, të cilët të gjithë bashkë një të shtunë janë miq. Pra, me njëri tjetrin, me njëri mm. tjetrin, një të shtunë, edhe ti e shikon se si gjithçka që ka ndodhur vite e vite më parë, ndoshta 30 vjet më parë, është ende Mes tyre. Mes tyre. Mm. Është ata janë produkti i asaj. Por jo të gjithë njësoj. Ca janë të të ndikuar negativisht, ca kanë por Fabio, për shembull, është një nga personazhet që duket sikur i ka kapërcyer uh, ca gjëra. Kur të tjerë i vuajnë dhe i përjetojnë më fort. Domethënë, jo të gjithë e kanë njësoj, por Fabio, Gianni, Matteo kanë janë mm. tipa krejt ndryshëm nga nga Giulia, Anna. Po, domethënë, por edhe aty, duke, duke ndërtuar nga dialogu, ai dialogu i ftohtë i gjëra, domethënë, dhe jep konfliktin e madh të, të, të, të një lloj rinie, po jo të rinisë së hershme, të një rinie edhe pse ka kaluar, domethënë, janë martuar, kanë fëmijë, tregon atë mbetjen që, që ka te këto, domethënë, për, për ato zakonet e vjetra, për mm. dorëzimin, domethënë, se sa lehtë mund të, është koncepti i pranimit të tjetrit për shkak të, të, të raporteve qoftë të drejtimeve seksuale, qoftë do të dikush është i dhënë pas drogës, dikush pas politikës, dikush, mm. domethënë të gjitha këto vijnë dhe, dhe ndërthuren dhe shikohen të pas pas domosdoshmërisht me me të shkuarën e tyre, me me fëmijërinë e tyre. Mm. Dhe kjo është beteja. Domethënë, në qoftë se kemi Fabion, që themi që e ka kaluar atë raportin e, e, e fëmijërisë së tij, kemi të tjerë të cilët se Fabio dhe Giulia janë më normale se nga të gjithë. E japin atë, domethënë dhe moskapërcimi i asaj që u ka ndodhur në fëmijëri, i ka ndikuar në jetën e tyre, domethënë siç ndodh rëndom, mm. dhe këtë Camilleri ka arritur ta pikturojë në mënyrë shumë të këndshme. Mm -hmm. Të ftohtë, gati cinike, ë Duket paradoks kur thua të këndshme dhe cinike, po po flasim për letërsinë, domethënë, kur themi mm. që shkon këndshëm për të njohur këto, ë mm -hmm. do nerv në fakt nganjëherë se mm. të arrin dhe të të të të trishtojë deri në mm. pikën sa je gati ta mbyllesh librin. Mm. Por por po, po, ka një magnetizëm aty. Ka një magnetizëm që do të dish se do, do të dish se si përfundojnë këto, mm. domethënë, dhe dhe Ka një tjetër që doja që ta ta hidhja në tavolinë në qoftë se flasim për uh, për Andrea Camilleri. Meqë ra fjala, uh, komisari Montalbano, që është personazh i njohur televiziv është si të thuash, produkt i krijimtarisë, është biri i krijuar i i Andrea Camilleri, është personazhi i tij. Ëm uh, edhe tregimet e Montalbanos janë janë vepra e tij. Ë uh, do do të thosha këtë gjë që ndoshta për shkak se ai është 90 vjeç sot, ë uh, ka i ka jetuar gjithë moshat. Ai ka qenë i vogël, ka qenë i ri, ka qenë mesoburrë, ka qenë plak, domethënë për një periudhë të gjatë, sepse po shikojmë, shikojmë që personazhet këtu janë me celular, janë me pra i bie që mos i ketë shkruar aq shumë vite më parë. Jo, jo, jo, janë janë, janë libra të viteve të fundit. Pra i ka shkruar, po, po ka qenë 75 vjeç, 80 vjeç kur i jo, ka shkruar. Jo, janë libra të para 70 viteve. Që i bie që ka qenë në të 80-tat. Bie, po, po. Mhm. Domethënë, pra, edhe ajo ftohtësia edhe këto libra, për shembull, kjo gruaja e bankierit. Mhm. Ka një ftohtësi të një njeriu që duket sikur i ka kaluar gjithë moshat, domethënë, dhe kur jeton Kur thua mbi 80, domethënë 90, megjithëse edhe 70-a përfshinte edhe 60-a, po mm -hmm. kur kur përfshin një moshë që duket sikur ti duhet të mbash mend vetëm gjërat që ia vlen t'i thuash. Aty nuk ka ujëra fare, mm -hmm. aty mm -hmm. edhe e, kur themi për shembull Moravia ka përshkrime, edhe pse është në vend ka përshkrime domethënë. Ndërkaq gjuha është e prerë, ë shkon drejt destinacionit me një shpejtësi, domethënë, sa Edhe me gruan e bankierit, për shembull, aty mund të të kapë nervozizmi. Mm -hmm. Thuash, ky njeri ka nerva, mm -hmm. sepse ai arrin të të shkojë një njeri që kishte punuar gjithë jetën në bankë i suksesshëm që e kërkojnë prapë të drejtojë një kompani shumë të madhe, një ditë të bukur vendos të niset me makinë Dhe të shkojë dhe te, te dhomat e motelit që e tradhtonte e shoqja. Adele. Mm. Që ky e dinte që, se e tradhtonte, dhe ishte, e, e kishte pranuar faktin. E kishte pranuar këtë fakt, por në momentin kur e përjetoi atë, domethënë, ndjeu një xhelozi të paparë, dhe modeli se si ajo e afron, modeli se si ky kërkon edhe t'ia thotë dhe mos t'ia thotë dhe të, të, të komunikojë, domethënë, domethënë, gjithmonë ajo ngecja e një burri ty sa të shkon nervozizmi që ky mm. e din, Kërkon t'ia t'ia bëjë të ditur, pastaj në momentin e fundit tërhiqet. Tërhiqet. Mhm. Ë bën sikur nuk di gjë, domethënë ka diçka këtu gati gati të habitshme, gati gati të papranueshme. Ka diçka Si e që thua? tek tek gruaja e bankierit ë, për ë, për të bërë pak një sinops shumë të shkurtër. ë, Të dy janë të ve, por ky ë, bankieri, po e quajmë ë, Giovanni është rreth 55 vjeç, diçka e tillë. Adel kur janë martuar, ka qenë 55. Po. Kurse Adel është një vejushë e re që ka vetëm 8 muaj, kishte qenë e martuar, i burri vdes në një aksident me motor dhe është një grua shumë tërheqëse. Domethënë ai e përshkruan një një një seksualisht shumë tërheqëse, një grua shumë e po. bukur, por shumë më e re se ai dhe që ai e ka kuptuar Që nga mënyra se si ajo lahet e pastaj lyhet me krem se do të vi dita që ajo do ta tradhtoj sepse ajo është është tepër për të. Dhe dhe edhe i e kishte parashikuar edhe i biri, domethënë ajo po, është. Po, edhe i biri tha që është mosha ime. Është mosha ime, mm. domethënë, kështu që ti nuk do ta përballosh dot atë. Dhe ai siç duket i vetëdijshëm për këtë raport, ëh, i vetëdijshëm për këtë Fillon ta ndjek. Aty mm. gati gati ka ka një raport nervozizmi që mund të thuash, domethënë ai raporti po po është një intimitet që ndodh. Mm. Ëh. Mm. Mm. Mënyra se si kërkon ta shoh, ta ndjek, duket sikur e, e pranon statusin e vëzhguesit. Domethënë nuk është më ai burri që mund ta kënaqë të ta ta ta. Ai ai i nënshtrohet asaj, vullnetit po. saj për të ndarë shpinë, për të fjetur në dhomë tjetër. Mm. Ajo sjell një djalë në shtëpi që është Nipi në thonjza i saj dhe ky e di se ç'do. Nipi që kalon kufirin për natë kur thua kufirin e nipit. Po. Dhe në këtë në këtë pikë ai e pranon, por vjen një sekond zbret te njerëzorja, domethënë te ajo xhelozia dhe ai përjetimi i, i gjithë rrugës që bënte Adele, domethënë, mm -hmm. ngjitet te dhoma ku ajo rrinte parashikon domethënë se si ajo kërkon një dhomë të veçantë me vaskë me ato procedurat e veta. Mm -hmm. Domethënë dhe ky që e dinte sepse ishin të njëjtat lëvizje që bënte në banjën e shtëpisë mm -hmm. ku mhm. ky ritual i larjes së dhe. E njihte mirë atë pjesë. Po. Dhe dhe ky ky ky koncept njerëzor, zgjidhjen që i ka dhënë pastaj Andrea Camilleri është që e çon drejt vdekjes. Mm -hmm. Në fakt Duket sikur e çon drejt pranimit të vdekjes mm. Domethënë, por këtu duket sikur e lidh personazhin me me me raportin që kur vdes fizikisht i paaftë të përballoj, nuk është kjo se aty merr fund jeta, domethënë, i bie që ne kemi shumë kemi ë gjithë gjyshër në shtëpi, domethënë që kanë jetën e tyre në në, në këtë raport dhe nuk nuk është se kanë përfunduar aty kur kur S'kanë fjet më me gjyshin, si me thënë. Mm, mm. Në këtë lloj në këtë lloj raportit Andrea Camilleri është një nga ato shkrimtarët gati gati agresiv, domethënë, mm. gati gati, domethënë cinik. Po, sepse është por i pamëshira, i pamëshirshëm. Pra. Jo, edhe i pamëshirshëm në të shkruar, por me një siguri dhe me një stil shumë të mirë, mm -hmm. një nga ato stilet që nuk të mërzit sepse ë uh, E përdor shumë dialogun. Për shembull, gjë që nuk ka ujëra, nuk ka ujëra, nuk ka fare ujëra. Domethënë është shumë ngjarjet ndodhin, në çdo faqe ndodhin gjëra, historia lëviz përpara. Që ka kuptuar zgjuarsinë e tij që në në në stilin e përshkrimit nuk do ishte gjë, kështu që e ka ngushtuar tek tek dialogu, një dialog që e njeh mirë. Dialog që e njeh mirë. Mhm. Është nuk është Camilleri që i bën kësaj zhurmë. Jo, e di. Se nuk do të ka dëgjuar. Edhe edhe pyesja një gjë tjetër, nëse mund të flasim pak për për temat që prek. Domethënë, xhelozia, tradhtia, të gjitha, shantazhi. Domethënë në të dy librat këtu që që kemi përpara. Të gjitha. Domethënë këto këto plagë të njeriut modern. Ai, domethënë kjo është jeta moderne dhe është e mbushur me lloj-lloj fëlliqësish, ë me lloj-lloj problemesh nga më të ndryshmet, ë është një sfidë për, për njeriun që ta përballojë, ta kapërcejë. Për, për shembull, ka një moment kur ai kërkon ta bindë që drejtojë të drejtojë ndërmarrjen dhe thotë se ai thotë që ka një gabim thotë kur gjykojnë femrat thotë se ka kështu, domethënë që mendojnë thotë që një femër që shkon me të tjerë mund të jetë prostitutë. Jo, thotë, nuk ka për shembull që Një femër thotë mund të ketë në shtëpi një burrë që nuk e kënaq dot seksualisht, thotë, do të thotë, ajo nuk mund të quhet kështu, apo jo, thotë po, Giovanni. Ai që po ia hedh larg e larg. Ky po. në sekondë pranon që ai kishte fjalën për këtë dhe duhet pranonte që bëhej drejtuesi, mhm. domethënë, shantazh në mënyrë, ishte shantazh i hapur për të kuptuar që një shoqëri domethënë pa pa dhe moralin, pa pa skrupuj, pa pa asnjë raport, do tregon që domethënë të gatshëm për ta shfrytzuar atë mm. që dim për tjetrin në momente të tilla, domethënë me këtë lloj ftohtësie. Dhe ka ka këtë lloj sigurie, domethënë që të bën të mendosh ë uh, duket sikur ka thënë ca gjëra që ne ngurojmë t'i pranojmë që janë mm. vërteta, domethënë në përditshmërinë tonë. Ka dhënë që tjetër. Ai prek politikën, po. korrupsionin. Kur vjen tek kjo, për shkak se te, te gruaja bankiere për shkakun ngjarjet ndodhin në Palermo. Ë uh, një një situatë e ngjashme me Shqipërinë e sotme. Do thosha unë, uh, mafia mbas një biznesi, mbas një biznesi që mbas një banke apo diçka tjetër fshihet, fshihet një operacion mafioz A diçka tjetër, domethënë gjërat nuk janë asnjëherë ato që duken, ai do të sigurohet mirë që prit tash është Torricelli mbrapa kësaj apo jo, sepse sepse kështu janë gjërat. Domethënë është ajo ë uh, unë gjej gjëra, domethënë që ndoshta një japonez i ka të largëta, por por Palermo ngjan me Tiranën në në në marrëdhëniet no, mes njerëzve. Mendoj që Kamileri është nga ata shkrimtarë që mund të lexohet kudo, domethënë mm -hmm. ndoshta ne e lidhim se kur thotë Palermo, kur thotë ato procedura, duket sikur ngjasojnë, duket sikur po i kopjojmë Për shkak se e njofim dhe jetën e, e, e afërt të përtej detit, domethënë kemi ndjekur emisionet, filmat e tyre, debatet e tyre, mediat e tyre. E, kemi imituar mediat e tyre, kemi imituar debatet e tyre, mm. domethënë duket sikur në jetën e përditshme funksionojnë shumë gjëra të cilat i imitojmë në këtë lloj raporti. Dhe por në pikën tjetër nuk pranojmë që na ka ndodhur të njëjtat gjëra sepse jemi ende të nuk duam të pranojmë që na ndodh kjo kjo ftohtësi që është ky është ky lloj raporti që Kamileri e thotë hapur, e mm -hmm. shpreh hapur. Mm -hmm. Në qoftë se tek Një të shtunë me miq ka arritur përmes një darke debatesh të nxjerri ca gjëra të, cilat janë të shoqërisë, se si lidhet e shkuara me tashmen, se si ndryshojnë gjërat, se si e pranojmë tjetrin, Çfarë fuqie kemi? Tek gruaja e bankerit pastaj gjërat kalojnë në intimitet, në një pikëpyetje shumë të madhe, domethënë nëse ë mund ta gjykojmë kollaj një tjetër, domethënë mund t'ia themi atij tjetrit atë gjë ose ë on nuk është se bankeri ishte njeri i pazgjuar, ishte shumë i zgjuar. Nuk është se nuk e dinte, e dinte. Pikëpyetjet e tij, domethënë një jashtë mund mos i zgjidhi ashtu kurr, nuk mund mos ketë fuqinë për t'i thënë ato. Ai vetë dinte se ç'hiqte për këtë gjë. Dhe mm. xhelozia e tij ishte normale, domethënë Ë, siç po ishte edhe njëkohësisht dhe pranimi i pafuqisë tij për ta mm -hmm. për ta zgjidhur atë çështje. Mm -hmm. Aty ka vetëm një moment ku ky tronditjen e kishte kur i vjen si dia që do bëhej gjysh dhe dhe ishte ana njerëzore që tronditi dhe po mendonte atë pleqërinë që do shkonte atje do ishte gjyshi sepse jep dhe këtë pikpyetjen e madhe gjyshër jemi ne thotë që i kemi niprat po nuk i shikojmë kurrë mm -hmm. gjysh, gjysh është ai thotë që e merr nipin për dorë dhe shëtit me kënd ai ka po. kuptimin e gjyshit thotë shëtit në park dhe bisedon Pra jep këtë ftohtësi të jetës të të ndarja totale, këtë të raport që ngremë pikëpyetjet ne, domethënë është ajo, ajo mungesa humanizmit ku po shkojmë. Mm -hmm. Dhe a duhet ta humbim këtë që ta kuptojmë që ë, është shumë njerëzore t'i kemi dhe ne, ne humbim shumë gjëra nga të qenurit njeri kur jemi distancuar kaq shumë. A, a është kaq e thjeshtë, është kaq njerëzore ta pranojmë që dakord, domethënë, ne do bashkëjetojmë se ti po më tradhton, po në, ose në pikëpyetje të tilla që ne kemi shumë po janë kompromise të cilat nuk janë thjesht kompromise. E, ato pastaj vendosin devijime të mëdha të raporteve psikologjike. Mm. Edhe Se kjo është gjë, pra, ai është përballur disa herë me mafian kur ka qenë, domethënë në punët e biznesit, në punët e punës, ishte Ato edhe për zgjidhur për mafiozët e tjerë, po i zgjidhte i jepte zgjidhje. I tha, më thuaj si qëndron puna, nuk ka problem, tha, është mafioz, është mafioz. Unë dua ta di si është puna se po. merrem unë pastaj. Dhe nuk kishte frikë, domethënë ishte ishte shumë ë uh, si thua e snaf në në në profesionin e Ai ishte ai ishte njëri që Por te gruaja pastaj ai kishte rrokur të gjitha. Ishte i marrë fund. ë uh, Jo. Në formë. Ky burrë, ky burrë që kishte ditur të merrej vesh, domethënë të kombinonte me mafien më të fortë. se si dorëzohet përballë raporteve të veta intime, domethënë se si e pranon atë dhe ai ai ajo dilema shumë e madhe, domethënë unë them që është nga ato tema që do vazhdojë të ketë botën e vet shumë shumë të jashtëzakonshme. Mm -hmm. Sepse vijmë te ajo puna që nuk nuk diskutohet me logjikë te raporti i dashurisë. Aty ku thyhet gjithë logjika, domethënë aty ku ti je i pazoti, nuk të hyn punë mendja, ndonjëherë nuk të hyn punë mendja jote, jo mendja mhm. e atij tjetrit, mhm. kupton? Mm -hmm. Dhe ne ë gjithë gjithë logjika e saj e kemi, domethënë mos guxojmë kaq kollaj me i dhënë mend tjetrit për këtë pikë sepse ai ai e di Po, është e drejtë. Andrea Camilleri me ne shpesh në klubin e mëngjesit.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 8:49 minuta në këto momente. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë mëngjes të gjithëve. Mirë mëngjes Jeri. Mirë mëngjes Blendi. Bashkë me Adin. Përshëndetje. Është uh, Olta këtu me ne. E gjithashtu edhe Lori. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. 8:50 në këto momente, Jeri fjala është për ty, ty, po, ty, ty. Po shikoj një ngjarje shumë të çuditshme që i ka ndodhur një djaloshi nga Rusia, emri i tij nuk bëhet i ditur në mm -hmm. fakt, sepse ka vendosur të bëjë diçka të pazakontë. Rreth e qark të gjithë miqtë e tij Blendi ishin të të lidhur, të martuar, pra ishin të dashuruar, Por ky djalosh uh, kishte dështuar gjithmonë në historitë e tij të dashurisë. Tani kush ka fat në letra, s'ka fat në dashuri. Nuk e di nëse ka fat në letra, po gjithsesi në dashuri jo një herë, kjo është e sigurt. Mm -hmm. Dhe ka vendosur që të martohet, por me diçka të pazakontë. Me diçka të pa, mos më thuaj, zgjidha, ah. nga ishte ky edhe një herë? Rusia. Rusia, se mm -hmm. japonezët e dimë që ja fusin me me kuklla plastike. Po, jo me kuklla. Ky ka vendosur të martohet me një picë. Blendin. Oh, është bërë një ditë. Seriozisht e ka. Po mirë tani. Ai seriozisht e ka ti. Ti e ke më seriozisht se ky. Mirë ky që e bën. O Jeri. Po ti që e thua. Unë jam unë jam i martuar me këtë. Kam vendosur të bëhem poligam. Do do marr dhe një hamburger. No. Po po. Un ti në shoqje Kutia e picës normale, mm -hmm. por i ka vendosur edhe një vello mm. të bardhë. Bravo Me një fjongo. Nëse mund ta imagjinojmë. Me një fjongo të të verdhë. Interesante. Sa shpesh bëjnë dashuri çiftet e lumtura? Përgjigjen e kësaj pyetje do ta marrim pas pak këtu në klubin e mëngjesit. Hm? Çdo natë. Çdo natë. Çdo natë thotë. Po. Studimi është zhvilluar me 30000 uh, amerikanë në 40 vjet Dhe është botuar në ditarin Social, Psychological and Personality Science. 40 mm. vjet. Ë uh, uh, shkenca sociologjike, psikologjike dhe e personalitetit. Ë mm -hmm. uh, dhe kanë gjetur se sa shpesh ë uh, bëjnë dashuri çiftet që konsiderohen të lumtur. Thotë për shembull uh, që të paktën, mm -hmm. të mhm. paktën ë uh, Një herë në javë. Po. Është e nevojshme. Flasim për çifte që janë të martuar edhe me vite bashkë. Tam. Por, nëse arrin ta ngresh mbi këtë, më falni. Mbi këtë nivel. Po, po. Pra, nëse nëse nëse mund të bësh dy herë në javë, tre herë në javë, thonë ata, atëherë çifti yes, është në një situatë mirëqenie shumë të mirë mm -hmm. me njëri tjetrin. Por deri në një herë në javë, çiftet konsiderohen sipas psikologëve sociologëve, 30000 personave që janë marrë në konsideratë për 40 vjet me radhë, nëse çifti bën dashuri të paktën një herë në javë, futet tek çiftet e lumtura. Mm -hmm. Çiftet e palumtura shkojnë edhe muaj pa pa u prekur fare. Interesante. Ata janë njerëz që nuk e po janë çift më pas. Ë, nuk janë ashtu. Por thjesht shokë dhome. Por sa më shumë Mirë, ja bëri. Se mirë ja bëri mirë. Kështu që Po ka nevojë njeriu të flejë, me thënë edhe vetëm. Mirë, pyetja është për ju pra. Goca jeni okay me këtë? Jo. Si studim? Jo, në rregull me rezultatet, me këtë që me këtë që thua. Unë besoj se po. Ah, besoj se po. Mm. Ja del. Është okay. Po. Jo, të paktën një herë në javë duhet. Po, një herë në javë duhet. në vitin 2006 ky mm. trup qiellor u hoq nga një listë dhe u fut në një listë tjetër ku ndodhen edhe Ceresi dhe Erisi. Edhe një herë se i ngatërrova fare tani. Mm. Është një trup qiellor. Po. I cili është përgjigje saktë. Në 2006, ky trup qiellor u hoq nga një listë ku e kishin vendosur për vite me radhë mm -hmm. dhe e futën në një listë tjetër, tjetër. thanë nuk kategorizohet kështu thanë. Okay. Duhet kategorizuar këtu, është bashkë me Ceresin, me Erisin që ishin emrat, ishin në atë listën e dytë. Po. Cili është ky trup qellor? Mm -hmm. 069 20 70 222. Një goxha vështirë valla. Ja te trupa qiellorë me listë. Them pas pak O Olta na kanë gjetur këtë zërin e përgjumur që kemi pasur për ditën e sotme apo hiç fare? Çka ke qenë? Na kanë thënë Arbana, Arbana Osmani. Po mirë, po pse përdridhesh ashtu se s'po shkonte karriga. Si e përdredh. Ah, s'po ah. shkonte karriga ku duhet. Aha. Është për të ulur moj. E di, e hmm. di, po është me rrota. Atëherë, kush e ka gjetur që është Arbana? Ka gjetur Aurela dhe fiton dy bileta për në teatr Spioni i Ballkanit, te shfaqja. Spioni i Ballkanit. Aurela shfaqja është sonte, është 175 i mbaron numri. 175, ki parasysh se kemi bileta edhe për shfaqjen nesër mbrëma dhe për shfaqjen pas nesër mbrëma. Do t'i japim të gjitha. Për Spiunin e Ballkanit në Teatrin Kombëtar, kështu që qëndroni me ne për të fituar bileta për nesër dhe pas nesër për uh, Spiunin e Ballkanit, Teatri Kombëtar. E dëgjojmë zërin që ta kemi si konfirmim, jepe. Është shumë bukur bekohesh me një fëmijë. Unë kam fatin që po bekohem me një fëmijë, aktualisht jam shtatëzanë. Sa ke qesh me motin. Shumë mirë. Atëherë, ëm është e saktë. Bravo. Tani, Bravo. kishim një pyetje që ishte nga universi. Kuici me seri sot ka si titull Universi dhe unë mm -hmm. pyeta, në 2006-ën ky trup qiellor u hoq nga njëra listë dhe u fut në një listë tjetër dhe bëhet fjalë për Plutonin. Plutonin. Bravo. Dhe fiton Merlin 471 i mbaron numri dhe fiton dy bileta për nasin. Bravo i qoftë. Jo u larguan nga planetet. Ëh. Mhm. Plutoni. Mirë. Pyetja e dytë nga universi është kjo që do të bëj tani në klubin e mëngjesit ndërkohë ora shënon 9:08 minuta për ata që duan të dinë 9:09 po shkon miq të dashur Dhe pyetja është kjo. Ky element është substanca më e gjendur në univers. Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ky element kimik është thjesht. Është substanca më e gjendur Po shikoja një mm, një nga këto historitë e vogla. Ë, uh, me një djalë të vogël në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Es, e ka emrin uh, David Spisak. Spisak. Spisak. Mm. Dhe është një konfirmim se si jeta shpeshherë e padrejtë ofron edhe momente të bukura. David vuan nga kanceri. Është është i vogël dhe katër herë në jetën e vet është përballur me këtë sëmundje. Mm. I është qepur nga mbrapa dhe nuk e lëshon. Mm -hmm. Dhe ë uh, kohët e fundit prindërit e tij kanë uh, menduar që të mos ta trajtojnë më mm -hmm. me ilaçe, por ta lënë që ë uh, ato ditë që i ka t'i jetojë si si një i vogël. Këtë kanë uh, marrë si vendim, mjekët këtë u kanë thënë se duhet të bëjnë. David i thonë uh, aq jetë sa ka, duhet që ta shijojë. Dhe për pak kohë në shtator të këtij viti ai ndihej mjaftueshëm mirë për t'u kthyer në shkollë. Ku wow. ka takuar Dashurinë e jetës tij. Jo. Ajlën. Po. Ajla është 7 vjeç, David është 8 vjeç dhe në ai thotë për për mediat që ajo duket si Borëbardha thotë. Është pak si Borëbardha e mm. vërtetë ose sepse ajo është shumë shumë e mirë me të gjithë dhe mua më do. Nuk ka humbur kohë, ë kur ka qenë në, në klasën e artit, i ka thënë se e do. Dhe mm -hmm. Ajla i ka thënë se dhe ajo e do. Kështu që prindrit e të dy fëmijëve kanë organizuar një takim uh, me ta, ku kanë shkuar të dy uh, për uh, për të luajtur bowling. Dhe David ka shkuar me një teddy bear dhe me një tufë me trëndafila për Ajlën e cila në takim i ka dhënë puthjen e tij të parë. Jo. Në faqe. Po, dhe David është ngritur nga karroca, kishte një muaj që nuk çohej, mm -hmm. por ka ecur vet ë uh, dhe ka luajtur bowling bashkë me bashkë me Ajlën. Prindit janë emocionuar shumë, e tregojnë me me shumë emocion këtë histori. Thoshin uh, që jeta është e padrejtë, jeta është e vështirë. Ëm um, megjithatë thoshin ne nuk nuk e kishim menduar që në atë pak kohë që David ka, mm. do të binte në dashuri. Edhe që e ka përjetuar kaq bukur, kështu që ata janë të lumtur për për djalin e tyre të vogël dhe për Ajlën që që thotë se e do shumë. Ëm, um, kështu që doja ta ndaja këtë me ju. Është është emocionuese në fakt. mision të cilin e kanë nisur uh, më parë në në universitetin e tyre. Misioni ka të bëjë me me çarmatimin nuklear. Për janë si të thuash duke ndërgjegjësuar njerëzit për nevojën për të për të uh, mos përdorur armët bërthamore. Ata janë Aleksandr Bojiç, uh, Marko Vuçkoviç dhe Nikola Jalekić. welcome to the studio. It's nice to have you guys here. I wanted to ask you at the beginning uh, if you could tell us what this uh, visit to Albania, and and I know that you've been uh, going around not just in Albania but also in Serbia, uh, in different uh, places and universities, and speaking about uh, the need um, to uh, uh, the need for a disarmament of, of, of nuclear weapons. How did it all get started? What's the mission that you've got? Yeah. Um, it started all with this um, international campaign to abolish nuclear weapon. You mm -hmm. know, mm-hmm. it's um, like an uh, international organization that gathers non-governmental organizations that are involved in nuclear disarmament. So they decided to spread the word into Serbia and uh, into all those countries that can contribute with their uh, potential with non-governmental organizations into this coalition. Mm-hmm. So it started like that, and we are just representing this ICAN in serbia and hopefully we we think that we can do that also in southeast europe mm -hmm. and maybe in balkans you know that's the purpose of our visiting albania Aleksandri po më thotë që që ka ka të bëjë me është është një një fushatë për çarmatimin be heard. Uh, we can. Uh, we will um, have a greater influence when we go out in these organizations together than in like individuals. Mm. So it's very important to to know that, and also we can work together to create uh, um, nuclear free zone like there is a, in Mongolia and also in Latin America. Mm. So we can achieve we can achieve that together. To turn Not, the Balkans, you you you yes, mean the Balkans into a free zone in ah, South East Europe, like mm. Balkans. I understand. Uh, Pyetja ime ishte, nëse Serbia apo Serbia, uh, Shqipëria nuk kanë uh, armë bërthamore, pastaj pse duhet që të ketë një fushatë kundra armëve bërthamore, pra ata po më thonë se ka të bëjë me votat në në Kombet e Bashkuara dhe mund të kthehet Ballkani në një zonë pa armë bërthamore sepse ka një influencë ndërkombëtare që lidhet me me mënyrën se si shtetet votojnë në lidhje me me çarmatimin uh, bërthamor. So how was it received first in Serbia and and even in the meetings that you've had? I know that you were uh, here at Aleksandër Moisiu uh, yeah. yesterday in Durrës. Uh, Pritja well, ka qenë shumë e mirë. The main goal of our organization is to make um, an international agreement that uh, prohibits nuclear weapons, mm -hmm. and uh, we mm, think so that um, we can do that without uh, participation of countries that does uh, that doesn't have mm -hmm. uh, nuclear weapons. So mm -hmm. that's our friends for that. Pra, qëllimi final është për të pasur një një marrëveshje për uh, heqjen e armëve bërthamore dhe për këtë duhet që të jetë uh, uh, things to to be done, you know. Duket sikur uh, e, e kuptojnë, e kuptojnë problemin, por uh, duket sikur ka nevojë për më shumë aksion, për diçka që të bëhet. Yeah, yeah. And we are just uh, trying to identify those um like things that we can actually do, you know, with with younger generations and also with everyone else, but we as youngsters, we mm -hmm. represent them so it's mm -hmm. easier for us to to get in touch with them. Ne po mundohemi të identifikojmë ato gjëra, ato lloj aksionesh që mund të bëjmë ë uh, në mënyrë konkrete për për për ta çuar përpara këtë si çështje. Ëm um, so uh, you leave Albania where do you go? What, what what's your uh, next stop, let's say, in this mission, this journey? Ku shkoni mbas Shqipërisë? Ku cili është stacioni tjetër? Mhm. Mm Well, I think that can you? Yeah. Nicola? Um actually we um uh, we had we should have gone to Istanbul to also um, be a part of this um, uh, conference, international conference, and also to spread this idea over there. Uh, we're working as a partners partners with uh, French and Turks. So um, so yeah, uh, Istanbul. it, it it is just delayed. Mm. after that, I think we'll go um, to Paris to, with our French friends, and also we're planning uh, to visit um, countries in, countries in our region, such as Macedonia. I think we'll go there, uh, Bosnia maybe, and Croatia, like to to, to do actually what we said mm-hmm. to connect the, the, Balkans and to try to make this nuclear-free zone mm-hmm. because mm-hmm. we affect to turn that page. That page should, should have been turned a, lot of uh, earlier, you know, mm -hmm. but um, when we are here and we have uh, some kind of issues like nuclear disarmament, where we can actually do something together. Um, as a people of Balkans, mm -hmm. no mm-hmm. matter of the religion and mm -hmm. of mm-hmm. national identity, uh, this is like a question of human humans. You know what mm-hmm. humans do for this. We can actually build something together mm -hmm. with this issue. Mm -hmm. You know, forget our particularities and think about broader issues. Totally agree. Ehm, um, ajo që po thotë Aleksandri është që që nëse ne arrijmë që të bëjmë gjëra bashkë edhe kapërcejmë këto ë uh, ndasit etnike apo apo fetare qofshin uh, dhe bëjmë diçka si ballkanas së bashku. Kjo kjo është sigurisht një një një hap përpara edhe një një gjë shumë e mirë. Ëm, ehm, uh, yes, yes. I just want to say that uh, I agree with you that all of that you said it's history mm -hmm. and uh, we are here to make new. Mhm. Mm edhe unë jam dakord te ajo që historia është e, në të shkuarën dhe kemi ardhur për për një gjë të re, për diçka tjetër. Yeah, I actually have some um, personal experience. Kam um, edhe një eksperiencë personale thotë Nikola. Um, uh, I went to Bosnia and Sarajevo. Kam qenë në um, Sarajevo as a part of Liverpool supporters club. I know when I say it, um, Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Necessary, hatred is just plain stupid mm -hmm. and we can work together as we did in the past. Uh, lufta është e keqe, uh, urrejtja është uh, idiotësi, thotë uh, Nikola dhe është ndjerë shumë mirë kur ka qenë me njerëz nga nga të gjithë vendet e, e ish Jugosllavisë atje në edhe si si fan në, i Liverpoolit në në Sarajevo. Yeah, and I I just need to add sure, something sure. else because I have a lot of like international experience with all of international students and exchange. Aleksandri thotë se ka shumë eksperiencë me ndërkombëtare me yeah. njerëz nga vende ndryshme. And uh, like a couple of Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit uh, Tobi, uh, kjo ishte Gambling Man nga Overtones. So Tobi Lu vjen me një këngë të re që quhet Moments Mbas pak te ne Club FM në njëqind e katër Mirëmëngjesi. Atëherë, uh, Olta, të lutem, jepi po. pak me, me fituesit e po, po, çmimeve po, Deri tani 737 i mbaron numri Elionës Dhe mm. ka gjetur e para këngën e ditës Fiton një lule nga bota e luleve Bravo mm -hmm. Ndërkohë për gazin më thonë Okej, okay. s'jam e njëta gjë, nuk e di. Azoti shënohet me N? Azoti shënohet me N? N po, hidrogjeni është. Okay. Tash mos ishte nga këto më ti jo. se se tani na bëre të dyshojmë edhe për gjërat që më më mirë. Nëse a bëjmë një quiz tjetër. Shikoj se e ke përsëri po, po e mendoja kështu unë tash. Mm. Ë ë sikur nuk janë këto në, në mitologjitë greke dhe romake për shembull, që mm. është Është Herakliu, pastaj është Herkuli. Më kupton, është, është Jupiter, por është edhe Neptun. Se kanë emra të ndryshme dhe thash mos ja fusin romakët me emër tjetër edhe. Nice, okay. Varja më varja, okay. Prapë dhe shpjegimin do të thotë nuk e kuptova po s'ka gjë. Substanca më e përhapur në univers është hidrogjeni. Hidrogjeni. Kjo është pra përgjigjja. Dhe është elementi i parë i tabelës. Sistemi periodik. Po. Se se kujt mi? Unë i them periodike mi. Po pra, tabela periodike e element. Se e njëjta gjë është? Njësoj është. Ah, se kante. Ti do kemi për dhën. Jo. Mm. Okej. Mm. Mirë, ëm Atëherë, le të themi, uh, le të themi diçka, një shprehje, një shprehje, kjo ka lidhje me un, uh, me universin. Prandaj, uh, në një farë mënyrë konsiderojeni si pyetjen e radhës. Ky tibetian, Mhm. Ky tibetian ka një shprehje që thot: Universi është një atom i vetëm. Mm, okay. Kush e thot? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ky tibetian, me që kemi si temë uh, universin, ky tibetian thot: Universi është një atom i vetëm. Mm -hmm. Kush është ky? Cili e ka thënë? Cili e ka thënë? Kush e ka thënë? Cili je ti more burrë? Atëherë. Gati goca? Gati. Po. Çfarë do bëjmë? I japim? Me Sharadion. Me Sharadion. Patjetër. Me Sharadion. Gocat kanë menduar një fjalë, ne duhet ta zbulojmë se çfarë është. Ja ku nis tani Sharadio. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëre goca. Mm. Atëre. Fjala juaj është uh, substancë kimike. jo, po ç'ne. Jo shpend jo insekt. Mm -mm. Gjitar. Jo. Uh, është po- njeri. Është një njeri. Është një njeri. Është një njeri. Po. po. Është një njeri që mund të po. jetë send. Po. Po. Në rastin e send. Sa më një njeri mund të jetë kështu. Po, pra mos ngatërroni. Një njeri mund të jetë kështu. Një njeri mund të jetë kështu. Pra ne këtu nuk jemi. Mund të bëhemi ndonjëherë, por nuk jemi. Ah. Jo, çfarë është ajo? Artist. Ka të bëjë me artin. P. Jo, çfarë është P-ja? Portret. Jo, jo, jo. Nuk fillon me po P. Po flasim një njeri, jo. ka të po. bëjë me artin. Kjo gjë një njeri mund të jetë i tillë. A. Jo, çfarë është ajo? Aktor. Okej, okay, logjika është e drejtë. Pra një njeri mund të jetë aktor. K. me K fillon. Këndon. Nuk ja. këndon. Po edhe edhe këndon, edhe mund të këndoj. Mund të këndoj, mund të kërcej, mund të aktroj, i përfshin të gjitha këto po, në vetvete. Fillon me kë? Me kë? Një lloj zhanri artistik, një lloj artisti ah, që i bën të gjitha. Po, po, po. Karaoke s'është. Jo, jo. Këllë. Flasim këllë. Tani, ke kujdes, sepse ne e themi me L, po në të vërtetë nuk është me L. Oh, se unë e kam parë këtë se isha në mëdyshje. Mirë, dakor, atëherë ka Bravo. ka një libër nga Heinrich Böll yes. me syrin e një bravo të tilli bravo të lumt u uh, goca mm. ne ju ndihmuan gjithsesi shumë shumë kthehemi pas pak klubin e mëngjesit u gjithë ka njerëz që kanë fobi 069 20 70 222 tani është uh, Tove Lo kjo është Moments kënga e saj re më pëlqen shumë uh, kjo këngëtare mm, mm, mm.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 Patjetër është Megi ka thënë klloun 332 i mbaron numri dhe do ta çojmë tek Magic for këtë fundjavë. Bravo Megi. Ndërkohë Dalai Lama ka thënë Mandi. Dalai Lama. Është saktë, bravo. 024 i mbaron numri dhe do fitojë dy bileta për në teatrin. Dy bileta për në teatrin Dalai Lama është ai i dashur që thotë se i gjithë universi është një atom. atom. I vetëm Atëherë Apo kam. Duhet të Prandaj thuaj, ke ose Ah, s'kam më mirë. Më mirë thuaj s'kam. Se nuk duhet ta kesh një të tillë? Mirë, është mos ta kesh. Është i rrezikshëm. Është hey, jo, nuk është i rrezikshëm. Për ta shfrytëzuar, për ta shfrytëzuar pak, eh, për ta shfrytëzuar pak kohën. Një sekond, një sekond, një sekond. Mfani, do të bëj një pyetje tjetër në univers. Eh, në lidhje me universin. Sa ditë iu deshën Perëndisë për të bërë eh, universin? Okej. Okay. gjithçka në të. Shumë e thjeshtë. Oh. Numri i ditëve. Kujdes. Sa ditë punë iu deshën Perëndisë për të bërë universin dhe gjithçka në të. Tani vazhdojmë programin. Atëherë. Tani mirë është që këtë pra send mos ta kesh. Olta, Olta po thoshte, jo, s'është, unë nuk do thosha po ashtu. Thosha për mbrojtje. Ka ka ditë të caktuara kur mirë është ta kesh. Megjithatë, unë mend, po mund ta konsiderosh dhe ashtu pse jo. Mm. Edhe për mbrojtje. Për mbrojtje. Mhm. Mm është thjesht një p. Thjesht me rë. Po, mund të bëhet. Po, nëse është një trajtë e pashquar, po. Mhm. Në rregull, mirë. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit kemi edhe pak kohë së bashku. 9:51 minuta është uh, në këtë moment. Ju kujtoj se mbas pak, mbas orës 10, dhe Orgesa Zaimi që vjen në mikrofon me Music Box këtu në Club FM. The light of the morning finds you sleeping in my bed. Ben uh, Haenow bashkë me Kelly Clarkson në këtë këngën e fundit. Kjo quhet uh, Second Hand Heart. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Adin dhe Oltën e Lorin, të cilën e kemi tani gati për të na dhënë edhe emrat e fituesve të fundit jep Jol. Hmm. Atëherë tani më thotë karikatori 114 i mbaron numri, Do ta çojmë tek Magic Four këtë fundjavë mm -hmm. dhe 6 ditë më thotë Arkela 207 i mbaron numri. Bravo Arkela. Bravo. Do shkoj në teatër në fundjavë. Mirë. Ikim? Ikim. Orkestra vjen mbas pak në klubin e mëngjesit fundjavë të shkëlqyer për të gjithë juve. Qëndroni të sigurt, me shumë dashuri për veten dhe të dashurit tuaj.